บุ๊กทูยี่สิบสามบิสโตเซการเรียนภาษาต่างชาติ ยอดก یادگیری ز ب ا ฮ ه ا คอ ا ر จีคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะชม شما کجا اسپانیایی یاد گ รฟตีด คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ پرتغالی هم بلدید ค่ะ และดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ بله ایتالیایی هم قدری بلدم ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก زبان ها تا حد زیادی شبیه هم هستند. ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี من آنها را خوب متوجه می شوم. แต่การพูดและการเขียนมันยาก اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است. ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก มันนุสเคลีเอชเตบอห์มีคนาทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะลด ل ط ف ا า مرا ั ر ทับทัสฮีคนีการออกเสียงของคุณดีมาก ت ل ف เซชมาเคลีคูบัสคุณมีสำเนียงนิดหน่อย شما کمی لهجه دارید. คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน มี می توان فهمید ا ه คจ ج ฮัส ت ีภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ زبان مادری شما چیست؟ คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ شما به کلاس زبان می روید؟ คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหนคะ از کدام کتاب درسی استفاده می کنید؟ ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ الان نمیدانم اسم آن چیست. ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ عنوان کتاب یادم نمی آید. ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ نام آن را فراموش کرده ام.